Şu edamada geljek mysal urýa zellatlara, hatalara mysal urýa. Şu urýan mysallary hemmesi näme, olakan meselem ulamalaň ýanynda bula näme diýipdirle, terki awla diýipdirle. Terki awla Hazreti Adam meselem bugdaýy iýmeklik eger haram bolsa, awwela behişdiň içinde gezip böle, behişdiň içinde haramzat näjre bolmaly. Ýagny teleke zat, zeşit zat, kabih zat behişdiň içinde tapylmaly däl, aslynda ýok zat. Aýtýanyna dogry. Näme diýip şom behişt külden päk, päk zat içinde bolýa, hiç bir teleke, haram zat içinde ýok. Hop eger haram bolsa, Hazreti Adamyň iýen zady haram, şonuň üçin behiştden kowlupdyr diýjek bolsaň, behişdiň içinde gezip be, behişde haram zat bolmaýa diýen. Bes näme halal zat indi bugdaý diýsekde işim ýok alma diýsekde her näme muny tafsiri taberide sünnekän nezerler getirýär ulamalyň beren nezerlerini we ahyrda aýtýar şu mowlütde diýýär bir subuta ýeten bir hadys ýa bir aýa ýok tazamaniki behişt zadyň da haberleri baýat wahyý bilen bize ýetmeli agyl bilen ýa misa hes bilen bilip bolýan zat däl Hä, bäs tazeman eken, muny wahyý gelip bize haberini bermese, ýagny Kuranda ýa hadysda gelmese, ony biz näme, bilip başarmaýak ki, şi aýa nä bugdaýmyşdykmy ýa almamyşdykmy? Hop, indi şo iýen zady çe bugdaý bolsun, çe alma bolsun, her halatda ikisi-de haram zat dä, halal zat. Bäs halal zat, ýöne Hazreti Adam iýmese gowrakmyşdyk. Diýeldigi bilen boş gel ýok, bir haramy bolsa köp bolmandyr ki, ýa bir günahy sagira bolup bilmeýär. Fakat näme, terki awla. Iýmese gowrak, ýagny mustahap terk eden ýanak. Bir mustahap zady terk eden ýanak bolupdyr. Hop, ondan soňram Hazreti Musaňkyny şeýle aýtýala, günah kebire ki bolmaýa. Çün ola näme, bir Beni Israili. Ýagny bir şahsyke mazlum Hazreti Musa gelýär şoň hakyny zalymdan alyp bereýin diýýär. Ýagny o mazlumyň hakyny zalymdan alyp bereýin diýip şo niýet bilen gelýär we ol adamy-da öldüreýin diýip urmaýar edamyzada geler gürrüň öldüreýin diýip urmandyr ol adamy Hazreti Musa fakat urmaklyk kasdy barmyşdyk. Uranda, sen zalymdan mazlumyň hakyny alyp berjek bolsaň, hop, mazlumyň wagty zalym gelip diýen etmeýä, zalym gelip, meselem, temerrut edip dur, çäräň ýok, urmaly-da bolýaň. Şerigat ejaza berýär ki, jawazy bar. Ýöne Hazreti Musa urmasa gowrakmyşdyk. Ýöne oforum urmasa gowrakmyşdyk. Hulasa, her halatda näme, Hazreti Musaňkyny terki öwlä, o bir günä kebire ýa meselem sagira dä diýip, ulamalar şeý diýip aýdypdyrlar. Hop. Hop. Meselem, hata bilen nisýan bilen sähwiň fargy näme? Hata diýeni, sen bilip duran halatyňda o işi edeýin diýme niýetiň ýok, ýöne bolaýýa şo iş. Bilip dur. Meselem, araza tutaňda, araza tutupdyryň, agzyňy çaýkaýaň, arazadygyňy bilip dur, ýadyňdan çykaraňok. Hop, gelýäň ştada näme etýäň? Aralygyň bilip duran halatyňda agzyňy çaýkanda mubalyga etýäň, beter kalkala ediberjek bolýaň. O näme etýär gelip-de, seň bokurdagyňa gitýär, halkyňa geçýär. Muň bilen agzyň açylýar, bi hata bolýar. Ýa meselem, sähu diýen näme? Sähu, namazda oky, namaz okyp durkaň, meselem, gelýäň, namazyň içinde bir däne wajyby terk edäýýäň. Jaýyz we Hop, jaýyz we gowrak bar. Meselem, bir zat jaýyz, bir zat mustahab. Siz mustahaby terk edipdiriň, jaýyzy anjam beripdiriň. Bi terki awla bolýar, terki afzal bolýar. Galal imam Umar an-Nasafi rahimehullah. Hazrat imam Umar an-Nasafi rahimehullah Madarikut tanzil diýen bir tefsiri bardyr. Şonda aýtdy, fi tefsirihi tefsirinde, inna immata Samarqand. Samarqand diýeni Şol zelleti ýaňy üç däne mana, üç däne nime aýdylýar diýdikde, hata bilen bolýar, nisýan bilen bolýar, sehw bilen bolýar, terk eula dört zat bilen bolýar, terk eula bilen-de bolýar. Hä, bi pygamberleriň ozam etýän işlerine meselem zellet diýip ola at bermerdiler. Näme diýip? Li enneha naw'u zenbin. Çünki zellet ýene bir nowy zemb, günä. Hop, we ýekulune, belki olar näme diýerdi, şo Semergandyň ulamalary, Fealu al-fadile. Olar pygamberler fazyly enjam berdiler, afzaly terk etdi diýip aýdardylar. E, pygamberler gelip meselem afzaly terk etmekligi, eýne meselem beýleki şahsy şahsdan meselem beýleki ynsandan wajibi terk etmekligi anyk. E, şon anyk meselem bulan ýanyna hasanatul abrar, sayyaatul mukarrabin diýip bir gaýda bardyr. O bärdäki şahsdan Gowy diýip anjam berýän zatlary, iň gowy zatlary näme? Mukarrap adamlar anjam berse olara näme teleke, zeşt olardan. Hä bäzi wagtlarda meselen bir işler bolýar, am am adamlar, am adamlar şony anjam berende gowy, ýöne ulakan adamlar ony anjam berse teleke. Meselen bir nemune aýdaýyn. Merdumuň üstünde hokm etme. Meselem bir ýerde görüpdirin bir kelemäni aýtsaň bir işi etseň şu näme kofr bolýa. Indi sen gelip meselem amadymna şu işler edip bö amadymna şu zatlar aýdyp böle kitapda bir juz'i zatlar bir usul dä bula kulliýat dä gawaýyt dä ha bärde meselem bir juz'iýatyň üstünde indi aý merdum şeýdi edip olara kafir ki diýip beýdip hokm etme awamynnasa Kitapdaky zat bilen hukm etme diýeni manasyny şi päs. Awamynnas bir zatlary edende, bäzi wagtda meselem o ýa-ki olakan şahsyýetleň ýanynda o köfür. Ýöne bärdäki awamynnas ony enjam berse, olara köfür bolmaýar, olara näme? Onýanok hukm edip bolmaýar. Olaryň ikisini deň tutup bolmaýar hiç wagtda. Günähike, seni toba garşyn äkitýär, seni Hudaýa garşyn ýakynlatýar. O bir sogapdan ki, seni tekepbura, gurura getirip, seni Hudaýdan daş etýär. Şu günä şu sogapdan gowudyr diýip aýtýar. Bi şoň mysdagy. Ýagny, pygamberleň we owliýalaň zelleti Hudaýa ýakynlamaklygyň sebebi bolýar. Şonda olar zelletden peşiman bolup diýýär, toba et ýere. Toba etdiňmi, indi sen Hudaýa Innallaha yuhibbut-tawwabin we yuhibbul-mutatahhirin, Alla tagala näme beter toba etýänleri gowy görýär. Her zelletden soňram bir toba etseň, Alla tagala seni gowy görýänligi belli bolýar. Ýa adam toba etse, pes Alla gowy görýär şu adamy. Her kim toba etýän bolsa. Pes näme bi pygamberleň we öwliýalaň zelletleri Allaha ýakynlamakdan üçin hem bir sebep bolýar. Kâle Abu Suleýmanid-Därani rahimehullah. Mä amile Dawudu aleýhissalam amelen enfe'u lehu minel hati'e. Hazreti Suleý Hazreti Dawud aleýhissalam hiç bir ameli enjam bermedi ki, hiç bir ameli enjam bermedi ki, şoňa şu enjam berýän hatalaryndan näme enjam berýän hatalaryndan şoňa nef'liräk, peýdalyrak bolsun. Ýagny Hazreti Dawud anjam beren hatalaryndan gowrak işe anjam bermedi, özünden çürim. Ýagny hatalary iň gowy eden işleri boldy diýe. Näme diýip? Li'annahu ma zala yahrubu anha ila rabbih. Çünki yahrubu anha ila rabbih. Çünki näme? Hazreti Dawud her açan hata iş etse, seri gelip Allahdan garşy, Allahdan ýaňa näme ederdi? Gaçardy diýe şu günähinden. Günähinden gaçyp Allaha pena getirerdi, toba ederdi Allaha. Hatta wasala ilayhi Ýa Allaha garşyň gaçýa şum bilen, şum bilen Allaha ýakynlaýa, epes näme bi iň eden gowy işi şu bolýa. Her ynsan, ýaňky Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselamyň aýtýan kepide ba, eger bir günäh ýeke saňa Hudaýa ýakynlama, ýagny toba etmeklige, Hudaýa ýakynlamaklyga, özüňi kiçeltmeklige, tawazuk etmeklige sebep bolsa, şo günäh o o sogapdan ki, baýys bolýa sen takabbur et, sen ki fahyr furuşy et, sen gelle meselem Öwez şölle boljak diýýä. Ahyrdan gelip, Äwwelden beheşde girjekler biziň ummatymyz diýip Peygamber salatu wesselam aýtýar. Wa inni qailun gawlan gaýra fahrin. We men bir kep aýtýyn, ýöne iftihar, fahr furuşy edip, takabbur edip aýdamak, men takabbur ýüzünden däl. Ä bir adam meselem bir kepi aýdanda, özüne meselem özüni öwende, iki halat bolup bilýär. Ýa takabbur ýüzünden, fahr furuşy edip özüni öwýär. Gurur ýüzünden özün öwýe, ýa-da näme Allatagalaň beren nygmatyny sanamadan çürim öwýe, Allatagala şu nygmaty maňa berdi diýip özün kiçeltýe, Alla tarapyndan şu diýip aýtýe. Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalamyňky fahyr ýüzünden dä, ikilenji ýüzünden. Hä bi Allahu tebarek we tagalaň beren nygmatyny aýtmadan çürim. Ibrahim Aleýhissalam Halilullahi Taala. Hazrat Ibrahim Allatagalaň Halili. Halyl bilen Habibiň fargy ba. Halyl bilen Habibiň fargy näme? Halyl diýeni, meselem, Hazreti Ibrahima Halylullah diýenleri, Hazreti Ibrahim Allah Tagalany dost tutupdyr özüne. Ýöne Habib diýen näme? Allah Tagala Pygamber Aleyhissalamy dost tutupdyr. Wa ana habibullahi taala, we men Allah tagalaň mahbuby diýip, Pygamber salatu wessalam aýtdy. Wa ma'i liwa'ul hamdi ýawmal kyýama. Kyýamat günde liwa'i hamd, liwa diýeni perçem diýipde aýtsaň boljak bir alamat. Şu alamat hamdyň alamaty men bilen boljak diýip aýtdy. Her kimiň ýanynda kyýamatda bir alamat boljak, Pygamber aleyhisselamyň ýanynda liwa'i hamd boljak, hamdyň alamaty boljak. Tamamy hamdlar şoň eteginde Kuranda her ýerde Alla Tagala her zady ýeke bolsun, özüne nisbet beren bolsa, şo zat näme şerafetli, kerametli zatdyr. Bu bir gaýda. Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselamda Alla Tagalaň bendesi diýende bir şerafet we kerameti Pygamber Aleyhissalama näme ýetirýär. Bir-ä şo, birde we hifzu ummetihi Aleýhissalam, birde Hazreti Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselam ummatyny saklamaklyk an kawlin nesara, nesara mesihileriň kawlyndan. Mesara Nasara Mesihire näme diýdiler? Haýtu kalu ol aýdan wagtlaryny. Isa ibnullahi. Hazreti Isa Allah Tagalaň ogul diýip aýdypdyr olar. Beter bolsa Hazreti Isa geldim ölüleri direltmä durdy, körleri gowaltma durdy, işme öýlerine zatlardan habar bermä durdy. O wagtyň tepiniň başar men işden Hazreti Isa etmä durdy. Indi ola näme? O, muny Hudaýyň ogly bolmaly, atasy dünýä geldi, hä, muň atasy Hudaý bolmaly diýip, Olar şeý diýip aýtmaga durdular. Beter Hazreti Isa derejesi uly bolansoň, olar Hudaýyň Oglumyka diýip şeýle pikir etdiler. Hop, indi şolar şondan çürim şu etigady tapansoň, Ymam Agzam daşdady, Wa abduhu diýip aýtýar. Birden-de şu etigat geläýmesin. Pygamber aleyhisselam şy gadar meselem tamamy pygamberlerde bar zatlar Pygamber aleyhisselamda bar. Hä, pes Pygamber aleyhisselam olardan ulakan. Biki eger Isa şeýle bolsa, bir-de ondan ulakan bolmalyky, bir-de şeýle bolmalyky diýip, Hoş geldiň aýdaýyn, näme zat bilen saňa şerafet bereýin? Kâle Resûlullâhi sallallahu aleýhi we sellem, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýtdy, Ýa Rabbi, eý bar Hudaýa, bi nisbeti ilâ nefsike bil ubûdiýýeh, Meni Özüňe bendäň diýip nesep bermeklik bilen näme, maňa şerafet ber, maňa teşrif aýt, maňa hoş geldiň aýt, eý bar Hudaýa diýip, Hop, şu aýada näme? Bi abdihi diýip, Allahu tebarek we taala Pygamber aleyhissalamy öz bendäm diýip özüne nisbet beripdir. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem Pygamberimiz aleyhissalatu wessalam aýtdy, La tutruni kema utriya Isa ibn Meryem aleyhissalam. Meni hemçenanike Isa ibn Meryem aleyhissalamy öwüp, öwüp hatdan geçirişiler ýaly siz-de öwüp, öwüp hatdan geçirmäň. Ýagny, Hezreti Isa Allatagalaň Ogly diýilişi ýanak, siz-de gelip maňa Allatagalaň Ogly, famili bir zat diýip aýdamaň diýip, meni öwmeklikde hätden geçmäň diýip, Pygamberimiz Aleýhissalatu wesselam şeý diýip aýtdy. Ýöne, dykgat etmeli, bi hadysda aýtýan hätden geçmeklik diýeniň manzury näme? Hätden geçmäň mafhumy näme? Ýöne Pygamber Aleýhissalamy her öwülende, Ony hätden geçdiň, aý Pygamber Aleýhissalamy öwmek dogry-dä diýip, o bäzi jaheleýe-wahabiýaňky ýanaga edip, ony beýdip aýdamolýar. Wa kulu abduhu wa rasuluh, we siz aýdyň, Pygamber Aleyhissalatu wesselam aýtýar, Şu Hudaýyň bendesi we rasuly diýip aýdyň. Bendesi diýip aýdyň, yzyndan rasuly diýip-de aýdyň diýip, şutasyn dykgat etmeli, heý göre, pygamberi fakat Allahyň bendesi, o-da biz ýanok adamymyş diýip, beý diýip aýdamylar, rasullyk derejesi bardyr. Kaza fil meşarik, o meşarik diýen kitapda şeý diýip gelipdir. Nebi amrak diýipdir, Rasul hasrak diýipdir. Nebi çi pygamberi meselem kitaby şerigaty bolsun çe bolmasyn oňa nebi diýilýä. Ýöne Rasul diýiljek bolsa hatman näme kitaby şerigaty özünden bolmaly diýip aýdypdyrlar. Wan nebi aammu mine Rasul we yadullu aleyhi o şoňa delalet etýär şu aýdylan kefe ke nebi amrak diýdik Rasulun ennehu aleyhissalam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam su ila anil enbiýai Oglanlarynyň arasynda Beni Kenane diýen taýfany näme, ygtyýar etdi. Hop. Wastafâ Kureýşen min Kenanete. Beni Kenaneniň içinde-de Kureýş diýen taýfany Allatagala näme, ygtyýar etdi. Wastafâ min Kureýşe Beni Haşime. Kureýşiň içinden-de Beni Haşimi ygtyýar etdi. Ata oňa Jibril alaýhyssalam, Bu bir jarýany tarif et diýip, Halymy-e Sagdyýýäň eline gezip bökär Pygamber alaýhyssalam, Halymy-e Sagdyýýä, Pygamber alaýhyssalamy emdiren zenana, şo zenanaň eline gezip bökär, şo tagda ýaşap bökär, oglan bilen oýnap bir bagyň eteginde, şonda Hazrat Jibril dagy gelýär-le, Pygamber alaýhyssalamyň mübärek gursagyny ýaryp, kalbyny çykaryp, Bir gyzyllam bolan bir legeniň içinde gowy ýuwup, zemzem suwy bilen arassalap, içindäki ýaňkyny aýyryp, şon bilen ýene ýerine eltip, bähýä urup, şeýdip arassalap goýýarlar. Şony tarif etdi. Atahu Jibrilu aleýhissalam, Hezret Jibril geldi Pygamber aleyhissalamyň ýanyna we huwe ýel'abu ma'a sibyan, Bu diýdi, Şeýtanyň paýy diýip aýtdy diýe şonda. Haddu şeýtani minke, senden şo şeýtanyň paýy diýip aýtdy. Sümme gasalehu fi tastin min zehebin bi maýi zemzem. Ondan şo gyzyldan bolan bir legeniň içinde tast diýeni teşt diýip aýdylýar şo wagt legeniň içinde zemzem suwy bilen ýuwdy. Sümme leemehu we aadahu fi makanih. Otam ony galbyny ýerine öwüripdi, ony tik dugaýdy. Faja'al gilmanu, otam oglanjyklar ýa oýnap ýören oglanjyklar geldiler ýesihuna ila ummihi, o enesinden ýaňa geldi. Enesinden ýaňa geldi diýen ýaňky Halimeýe Sagdiýeden ýaňa geldi diýdi. Ýagny ila zarihi, ýagny o süýt emdirýän zenadan ýaňa, fakalu, olar aýtdylar enne Muhammeden kad kutila. Ýagny Muhammet aleýhissalatu wessalam öldürildi diýip ola şeý diýip aýtdylar. Bir iki şahs geldi, ony öldürdi, gursanýardy, galbyny çykart diýip şeý diýip aýdypdyrlar ola. Fastaqbaluhu osam ony äkitdiler enesini. Wa huwa muntaqiul lawn. Oda näme? Reňi da üýtgäp. Wa qala Enes radiyallahu anh. Ýok, diýdi Pygamber salam. Wa qile hal wa hal şaribta khamran qattu? Aýa sen hiç wagtda bir arak içdiňmi diýip Pygamber salamdan sorapdyrlar. Qala la, Pygamber salam ýok diýip aýdypdyr. Wa ma ziltu a'rafu anna allazi hum alayhi kufrun. Men hemişe şun aýrylmadym şuny bilmeklikden. Ýöne hemişe bilýetdim şolaň bolup duran hallary şolaň etýän işleriniň kofrdygyny. Ýöne we ma kuntu edri mal kitabu we lal iman. Ýöne kitabu imanyň nämedigini bilmeýetdim men. Ýani şu şerigaty kamyl halatda şerigatyň nämedigini bilmeýetdim. Ýogsam olaň etýän işleriniň telekeligini men bilýetdim diýip aýtýar. Bir bende huda bir wagtda sahyh buharyýe meselem gelipde Dil ýetirip ötdi Saýy Buharyda mowzu hadys bar, Pygamber salam meselem, Muşriki jahylyýet wagtda, häzir özüne pygamberlik berilmeden öwünçäk, be'setden öwünçäk gelipdi näme, bir günäh işi men manyg boldum ýa günäh işiň öwüne geçdim, şeý diýip aýdypdyr. Ozam Kuranda-da aýdypdy Wezzuhada. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.